Помиляєшся, сказав Шеремет і взяв з рук експерта наган. Навіть якщо треба трохи схибити, постріл не смертельний. Тим більше для такого бугая. Серце куля не зачепить, навіть якщо стріляти не навскіс, а під прямим кутом. Небезпека в іншому. Головне, після пострілу не втратити самовладання не робити різких рухів і, звичайно ж, не бігти. Ось цього деркач і не зробив. Жбурнути наган, загорнути в ганчірку в будь-який він ще зміг. А чому саме на дворище сьомого будинку? спитав Вадим. Йому відповів Сагайда. Дім порожній вже три місяці. Деркач не міг цього не знати. Адже там мешкали його помічники, брати рекетири. Сидять, Ну, застрелюють. Ну, що далі, Матвію Петровичу? Гадаю, було так. Різкий біль, сильніший, аніж сподівався Деркач. Упав, можливо, надовго втратив свідомість. А тоді злякався своє дорогоцінне життя, злякався так, що закричав і кинув збігти до освітленого перехрестя. Біг щосили, поки не захлинувся власною кров'ю, і треба ж таке за рогу уже виїжджав джентльмен Кравцов, який міг би стати рятівником, а став першим свідком смерті деркача. То, може, вони були спільниками, аж підскочив Сагайда? Ні в якому разі. Якби Деркач знав, що його коханка втішається шмаркачем-інтелігентиком, похорон був би, але не такий бучний. Кілька хвилин панувала тиша. Ось тому телефонний дзвінок пролунав особливо гучно. Дзвонили з дому деркача. Обшук закінчується. Знайшли кобуру від нагана, золото і гроші. Багато хто був не зацікавлений в розголосі, але що вдієш? Автобус телевізійників прибув близько дев'ятої, і моторні хлопці одразу побігли в міліцію уточнювати, де саме відбудеться похорон хрещеного батька. Сарайдина, про великий подив чергових, чомусь на місці не виявилось. Не було чітких інструкцій. Довелось викручуватись без нього. Уже за кілька хвилин біля телебуса, немов з-під землі, Виріс хвацький райкомівський молодик і почав розводитись про необхідність узгоджувати зйомки з місцевою владою, про те, що в районі безліч досягнень, ще не охоплених засобами масової інформації, тому знімати всілякі нехарактерні явища категорично ні до чого. Моторні хлопці хутенько тиснули йому під носа мікрофон націлились двома камерами і попросили все повторити, особливо про узгодження зйомок та характерні явища. Молодику заціпало. А потім він не раз згадав, що його терміново чекають люди і телефони. Сегайди не було і не було. То вже його заступник отримав по телефону команду з виконкому заборонити, послати наряд і заборонити незареєстровану належним чином маніфестацію та й кинувся виконувати наказ. Звісно ж, чотири уазики із миговками та розмальований з величезними літерами ТВ, автобус, що їхав за ними, миттю притягли немов магнітом з півсотні головів до майданчика перед алеєю ентузіастів, де мала початись траурна процесія а там уже збились докупи осовілі, чи то з похмілля, чи то зранку горло промочили бойовики рекетири. Трохи осторонь гурт статечних дядечків, серед яких люди з подову пізнавали службовців з виконкому, фурнітурної фабрики, спожив спілки та ще кількох контор. Недалеко від них два десятки жінок колежанки Клавдії Деркач та матері її учню. Була тут і Тетяна Стеценко. Селайда, хоч і не мав поки що права, все й розказав, коли аргументував своє прохання не ходити. Однак переконати не зміг. Таня таки прийшла провести подругу. Нарешті під'їхала машина з трунами.